Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maghimay, sindi hamot na si Pasa mo repeat Maghimay, sindi hamot na si Pasa mo may ay masamang trip Babayaan ng mga tunay Matira at maiwan ng mga inggit Makinig, makisama, makisindi Maniwala pero pauto ay hindi Dami dyan maingay pero walang silbi Di kailangan natularan ng galaw ng mga ampo Feeling good vibrations, embrace it Though for the bad shit, I'm sober Eyes though stay faded Patago pero dama mo pa rin aking aura Give a damn about a hater Pakiko na wala ng dinamit Bawal na makababa habang ang mata mga tropa't manatili makapaghimay Sindi ang mutasik pa sa murikbig Maghimay Sindi ang mutasik pa sa murikbig Maghimay Sindi ang mutasik pa sa murikbig Tasik pa sa murikbig Yay pa sa murikbig Maghimay Hiwalay ang sa bunga pinipilit kundi kahiya Pampagaalan ng pakiramda Di mo na kailangan pa magaling lang Basa mo sa kaliwa at kunin mo sa kanan Higo pa sa mo lang habang may nakasalang Sali lang at tama ko lang ang gapang Mmm, malakas matindi Baka naman pare pwede makisindi Tama-tama lang hindi na makahindi Papikit na pero bawal ang umidli Mmm, masarap pang ihip Lumilipad na naman ang isip pa Ako nakasara, buksan mo para mata Kailangan mong gamitin na sumi ba ako sa di to maglako lumilino na ang malabo Ang saya lang na may kasalo Maghimay, sindihan mo ta si Pasa Moriti Maghimay, sindihan mo ta si Pasa Moriti Maghimay, sindihan mo ta si Pasa Moriti Ta si Pasa Moriti Yeah, ik Pasa Moriti Maghimay Ha <laughs> Naghimay, naghintay, tas ipapasa ulit Ganyan talaga ang buhay, wag ka nang magalit Yung iba ay nagtagal, pero merong kapalit Pangarap tagal kong hinintay, tagal kong kinulit Higupin ang nagbabaga, dami ko, ako lang to Layo na nga nang inabot, di alam mong paghinto Mga oras na nasayang, daming nawalang ginto Ngayon pa kakapaling pera hanggang sa magmukha tong libro Thank you.